Baina, te lizondo gaixo, egunon? Bai, egunon. Egia esan da urteak pasa dira, bidazon Euskaraz martxan jarri zela hemen pausun, azira-aziratik helburua e, zen, eh, ba, eskualde ontako, e, eh, bizi lagunak, Euskararen inguruan biltzea, eta urteak pasala esan dezakegu hori baitare lortu egin dela ez da. Hori da bai hastean, kalkulatzen ginen, ja, goi bat urte badu orai, e, antolatzen dela hori, eta nahi izan dugu lehen, lehen urtetik e, e trukatu edo e, edo euskara, gastronomia eta, e, eta ere kirola. Zen eta hor e, da... Otsailan azten den gauzala e, pala txapelketa. Eta hor, hauzen ere, begoita bi ekipa eh, aitu dira eta aiko dira oraindik. Esango dugu pala txapelketa, eh, egia da, bidazo Euskaraz besta honetan e, antolatzen den itzordu benetan ba, sustraitua dagoen itzordu bat eh, dugula lortu egin dela, e, bai, bueno, e, leku ezberdinetatik, jendea, e, bikoteak eta e, urbiltzea, urte urte batzuk errepikatzen dute, esango dugu, batzuk e, errepikatzen dutela, beste batzuk berriak daude, belaunaldi berriak ere, pixka bat, e, zentzu horretan, balorean jarri bar da baita. Bai, hori da, e, hiru e, mailetan edo hiru e, aitzen dire, badire oso onak, ba, mailan, eta gero beste bigarren maila eta irugarren maila. Baina, eh, bai, egan behar da, e, eh, berriak beti izaten direla, urtero, baina eh, batzuk, aspaldi aspalditik e, hor direla. E, bidazoaren bi aldetik, erraten alda, eta oh, gustura taitzen dire, oso gustuan dute, pilota plaza ezkerpareta txiki hori, oh, Zitza horretan esango dugu, eh? laro gehi, eh? lagun inguru, eh? E, e, biltzen direla aurten, e, eta, bueno, e, jadanik abiatu zen, partidak e, astero egiten dituzte? Orduan, partidak egiten dira gehien bat, e, arratzaldeko bostetatik goiti, e, orduan, eka, ordu kanbiak eta egin arte demora gutxi izaten da, baina gero ja abiadura hartzen du, e, larogoi bat partira egiten die e, e, e, eta multzoka e, egin arte. Eta gero, e, hasten da, ja, e, sortzi, sortzi, e, lau eta bi, erdi finalak, eta hori da, finala finkatzen dugu beti maiatzaren lehen e, igandea.